פרק ו' ודריווש מדעה קבל מלכותה כבר שנין שיטין ותרתן. שפר קודם דריווש, והקים על מלכותה לאחש דר פניה מאה ועשרים די להבון בכל מלכותה. ועלה מנהון צריכין תלתה, די דניאל חד מנהון, די להבון, אחש דרפניה, אילן יהבין להון טעמה, ומלכה לה להווה נזיק. עדיין דניאל דנה, הווה מתנצח על שר חיה, ואחש דרפניה, כל כובל די רוח יתירה בה, ומלכה עשית לה כמותה על כל מלכותה. עדיין שר סרחיה ואחשדר פניה, הבו ועין עילה, להשכחה לדניאל מצד מלכותה, וכל עילה ושחיטה, לה יכלין להשכחה, כל כובל די מהימן הוא, וכל שלו ושחיטה, לה השתכחת עלוהי. עדיין גובריה אילך אמרין, די לה נהשכח לדניאל בנה כל עילה, להן השכחנה עלוהי בדת אלהה. עדיין סרחיה ואחשדר פניה, אילן הרגישו על מלכה, וכן אמירין לה. דריווש מלכה, לעלמין חיי. התייעתו כל שרכי מלכותה, סגניה ואהסדר פניה, הדבריה ופחבתה, לקיימה קיים מלכה, ולתקפה אסר, די כל די יבעה, ועו מן כל אלה, ואנש עד יומין תלתין, להן מנח מלכה, יתרמה לגוב אריבתה. כען מלכה, תקים אסרה, ותרשום כתבה, דילה להשניה כדת מדי ופרס, דילה תעדה. כל קובל דנה מלכה דריווש רשם כתבה ואסרה. ודמיאל כדי ידע די רשים כתבה על לביתה, וכבין פתיחן לבעיליתה נגד ירושלם, וזמנין תלתה ויומה, הוא ברך על ברכו היא, ומצלה ומודה קודם אלהה. כל כובל די הווה עבד, מן קדמת דנא. עדיין גובריה אילך, הרגישו והשכחו לדניאל בעה, ומתחנן קודם אלהה. בדיין קריבו, ואמרין, קודם מלכה על עשר מלכה. הלא אסר רשמתה, די כל אנש די יבעה מן כל אלה, ואנש עד יומין תלתין, להן מנך מלכה, יתרמה לגוב אריבתה. ענה מלכה ואמר, יציבה מילתך כדת מדי ופרס, די לה תעדה. בדין ענו ואמרין קודם מלכה, די דניאל, די מן בני גלותה, די יהוד, לה שם עלך מלכה, תאם ועל עשרה די רשמתה, וזמנין תלתה ויומה בעה ועוטה. עדיין מלכה כדי מילתה, שמעשגי באש עלוהי, ועל דניאל שם בל לשזבותה. ועד מעלה שמשה הווה משתדר להצלותה. ודין גובריה אילך הרגישו על מלכה ואמרין למלכה. דע מלכה, די דת למדי ופרס, די כל אסר וקיים, די מלכה יהקם לה להשניה. ודין מלכה אמר, והייטיב לדניאל, ורמו לגובדי אריבתה. ענה מלכה ואמר לדניאל, אלהך די אמת פלח לבדירה, הוא ישז בינך. והתית אבן חדה, ושומת על פום גובה, וחתמה מלכה בעזקתה ובעזקת רב רבנו היא, דילה תשנה צבו ודניאל. עדיין אזל מלכה להכלה ובת תבת, ודחבן להן אל קדמוהי, ושינתה נדת עלוהי. בדיין מלכה בשפרפרה יקום בנוגה, ובהתבהלה לגובה דאר יבתה אזל. ומקרבך לגובה, לדניאל בקל עציב זעיק. ענה מלכה ואמר לדניאל, דניאל, עבד אלה חיה אלהך די עם, פלח לבית דירה, היחיל לשזבותך מן אריבתה. עדיין דניאל עם מלכה מליל, מלכה לעלמין חיי. אלא היא שלח מלאכי, וסגר פום אריבתה, ולה חבלוני. כל כובל די קדמוהי, זכו, השתכחת לי, ואף קודמך מלכה, חבולה לה עבדת. בדין מלכה שגיב תאב עלוהי. ולדניאל אמר להנסקה מן גובה, והוסק דניאל מן גובה, וכל חבל לה השתכח בה, די המין בלהה. ואמר מלכה, והיטיב גובריה אילך, די אכלו קרצו הידי דניאל, ולגוב אריבתה רמו אינון, בנהון ונשהון, ולה מתו לארעית גובה, עד די שליטו והון אריבתה וכל גרמהון, הדיקו. בדין דריווש מלכה כתב לכל עממיה, ומיה ולשניה די דיירין בכל ארעה, שלמכון ישגה. מן קודמי שים תאם די בכל שולטן מלכותי להבון זייעין, ודחלין מן קודם אלהה די דניאל. די הוא אלה חיה וקיים לעלמין, ומלכותי די לה תתחבל, ושלטנה עד סופה. משזיב ומציל ועבד עתין ותמהין, בשמיה ובארעה, די שזיב לדניאל מן יד אריבתה. ודניאל דנה הצלח במלכות דריווש ובמלכות כורש פרסאה.